Broli, jei kuris žmogus būtų pagautas nusikaltęs, jūs dvasios žmonės pamokykite tokį romiai, bet žiūrėk, kad ir pats neįpultum į pagundą. Nešiokite vieni kitų naštas ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą. O kas būdamas niekas tarėsi esas kažinkas, tas save apgaudinėja. Tegul kiekvienas ištiria savo darbą ir tuomet galės didžiuotis pats savo, nesilygindamas su kitu, nes kiekvienam reikės nešioti savo naštą. Kas mokomas žodžio, tegul dalyjasi savo gyrybėmis su mokytoju. Neapsigaukite, Dievas nesiduoda išjuokiamas. Ką žmogus sėja, tai ir pjaus. Kas sėja savo kūnui, tas iš kūno pjaus pražutį, o kas sėja dvasiai, tas iš dvasios pjaus amžiną į gyvenimą. Nepailskime daryti gerą. Jei neaptinksime, atėjus metui pjausime derlių. Tad, kol turime laiko, darykime gerą visiems, o ypač tikėjimo namiškiams. Žiūrėkite, kokiomis didelėmis raidėmis jums rašau savo ranka. Žmonės, kurie nori įsigyti gerą vardą išoriniais dalykais, verčia jūs apsipjaustyti, kad jiems netektų būti persekiojamiems dėl Kristaus kryžiaus. Bet ir apipjaustimo šalininkai patys nesilaiko įstatymo, o ten nori jūsų apipjaustimo, kad galėtų pasigirti jūsų kūnu. Bet aš nieku nesigirsiu, nebent mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui juk nieko nereiškia nei apipjaustimas, nei neapipjaustimas, bet vien tik naujas kūrinys. Visiems, kurie laikysis šios taisyklės, te teinie ramybė ir pasigailėjimas, taip pat ir Dievo Izraeliui. O nuo šiol tegu niekas manęs nebevargina, nes savo kūnę nešioju Jėzaus žymes. Mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūnie broliai su jūsų dvasia. Amen.